Dubbadhu Finfinne. Maal taate Finfinne maaliif dhiiga dhugdaa? Utuu ilmaan keeyyuu ati rafuuf mugdaa Lubbuu lammii keetii dhiiga goota meeqaa? Odoo sittin beekin liqimsiteem seeqaa? Ormatti firoomte lammii kan kee diina ol galfatte diin ulaa bantee nu gante nu gante lafee gootaa nyaatte diinatti ho'itee tufaatti qorritee galaaniif dhaamottee. bara dhufaa darbaa maqaa finfinne gadadoon baay'atee bo'ichas nuffine ati kee garaan jabaatee yeroo akkam hammaattu bakka inni yoo caaluu waammattu hacee ilma sabaa kan dhugaan dabsine imala dhugaa irraa miila isaan maqsine hacee seenaa boolla seene morma qabee baasu sagalee al tokkoon kumaatama raasu hacee gaafa xiiqii gaafa dhugaa himuu gaafa iyya lagaaf roorroon isaanii cimuu hacee abbaafiraa firaa lammii irraa hin oolle dhugaa baasuuf malee dharaaf nama lolle boollatti maaf waamte bakka isaaf hin malle fuuteemaaf godaamte bakka inni nuun galle maaliif ree finfinne maa garaa jabaatte maa nutti jarjarta galmee du'aa baatte haceen maal si godhe finfinne naaf himi maaliif yeroo malee kichuu nyaataa rirmi maaliif yeroo malee kichuu nyaata rirmi. goota yeroo lammiin muddamarra jiru jirra jirra jedhee weelluun dhibee isaatti furu hacee yeroo qeerroon rasaasaan waadamu maalan jira jedhee qabsoottacha deemu alangaa xiiqiitiin sammuu waxalamu garaachaas waadamu qaalii sagalee kiilolee soqaa holqa seenaa maaliif du'aaf laatte jiraachuu isaa feena. guyyaan wixataa sun maalumaaf bariite maaf hin dukkanuufne guyyaa sanaaf dhiitee akka manaan baane manatti isa hiite dubbadhu moo oggaa manaa ba'e eenyututti dhufee milkii abaaramaan daandii isaatti cufee dubbadhu finfinne afaan keessaa saaqadhu dhugaa sirka jiru himiitii haqadhu boqottus boqodhu akkamiin finfinne osoo inni sifaarsuu osoo xiiqiin seenaa waa'ee keetiif xaarsuu Osooma hacaaluun siif harqee gadooduu sababii keef jecha ormis ittiin ooduu akkamiin akka du'a isaa dhoksuuf yoo adooddu maaliif ree finfinne dubbadhu maleessaa qawween ittiin gaafas dhabe lubbuu isaa har'a eessa jira mana sakam keessaa akkam ittiin du'e hacaaluun hundeessaa finfinne dubbadhu mee maali inni nu dhoksite Haceen maal faadhaame waggaa geggeessitee? Geggeessaa hammeenyaan gaafa galaafatte hacee qaaliin keenyamee maal faadhaammatte? Nun dhoksin, nun dhoksin finfinne. Gara jabeenya keen erga du'aaf laatte gaaffin nun hambisin nyaatte isaas nyaattee wal faana sawwaaltee. Yaa joollee biyya kootii hundumtuun haadhoo kooti. sin hin jennee finfinne nuuf himi maaloo dafii? guyyatti sana qofaaf maaliif garaan laafneefi seenaa rirmi hin nyaatu lubbuu kiyyan baasinii imimmaan dhiiraa buuftee qeerroo garaa irraasinii siin jechuun isaa hin oollee finfinne dubbadhumee utuu siif kufee ka'uu gootinis hirkatti dhume yaa finfinne dubbadhu acaaluun maal kan dhaame yericha fuuncaa keetiin lubbuun isaa sakaalame gaafa harka keetti dhugaan isaa haalame. utuu hin obbaafatin yeroo lubbuun isaa jiru dhuggaa cicceessi diduu si wajjin dhugaa ciruu maal dhaammatee maal dhaammatee adeeme maal faa jedhe hacaaluu sobaa fi fafakkeessaaf yeroo si dide haaluu dhuggaa lubbuun isaa morma isaatti rakkattu yoo abiddi rasaasaa marrummaan isaa waxaltu maal dhaammate ree reegooti maaliif ree kan waakkattu dubbadhu kaaf finne. ilmaan isaaf maal dhaame maal faa himatee sokkee yeroo duuti sun dhufee isa qabate kokkee oromoof waa hin dhaamne qeerroof waa hin kudhaamne maqaa nama ajjeesee quba isaa sosochoosaa akka wanna barreessee tarii tarii akkas yoo jedhe ilmoo ko an du'eeraa jabaadhuu itti fufi seenaa ol siif kaa'eeraa dhugaa qofa qabadhuu daandii isaarra imalii seenaa kukkufe kaasii lammiidhaaf mala mali. lubbuu bili qabaatuuf alagaadhaaf bitamtee garaa kee fofillaatiin gola keessa adeemtee saba kee falmii du'ii laggasaa wagii ta'ii lammii kee falmii du'ii taaddasaa birruu ta'ii olii qaadingil ta'ii yoo jedhe hin beekanii nutti himi maleessaa dubbadhu kaa finfinne dhaamsaa caaluu hundeessaa dubbadhu maaloo finfinne dhaamsaa caaluu hundeessaa. ጋሪ አባቦራ ወጠበጅ ሶዶም በረኩማ ለማፍድደም